บุ๊กทูเจ็ดสิบหกชอบเตเซชเหตุผลบางประการสอง A argumenta ceva 2 A argumenta c าดอยทำไมคุณไม่ได้มาล่ะคะ De ce nu ai venit? De ce nu ai venit? ดิฉันไม่สบายค่ะ Am fost bolnav. Am fost bolnav. ดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะ Nu am venit pentru că am fost bolnav. Nu am venit pentru că am fost bolnav. ทำไมเธอถึงไม่มาล่ะคะ De ce nu a venit? De ce nu a venit? เธอเหนื่อยค่ะ Ea era obosită. Ea era obosită. เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยค่ะ Ea nu a venit pentru că era obosită. Ea nu a venit pentru că era obosită. ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะคะ De ce nu a venit? De ce nu a venit? เขาไม่มีอารมณ์ค่ะ El nu avea chef. El nu avea chef. เขาไม่ได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะ El nu a venit pentru că nu avea chef. El nu a venit pentru că nu avea chef. ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะ De ce nu ați venit? De ce nu ați venit? รถของเราเสียค่ะ Mașina noastră este stricată. Mașina noastră este stricată. เราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียค่ะ Nu am venit pentru că mașina noastră este stricată. Nu am venit pentru că mașina noastră este stricată. ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคะ De ce nu au venit oamenii? De ce nu au venit oamenii? พวกเขาพลาดรถไฟค่ะ Au pierdut trenul. Au pierdut trenul. พวกเขาไม่ได้มา เพราะพวกเขาพลาดรถไฟค่ะ Nu au venit pentru că au pierdut trenul. Nu au venit pentru că au pierdut trenul. ทำไมคุณถึงไม่มาคะ De ce nu ai venit? De ce nu ai venit? ดิฉันไม่ได้รับอนุญาต Nu am avut voie. Nu am avut voie. ดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต Nu am venit pentru că nu am avut voie. Nu am venit pentru că nu am avut voie.